вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці сёлета ў жніўні а менавіта 28 дня мы адзначым юбілей ці не самай вызначальнай з'явы беларускай гісторыі і сучаснасці гаворка ідзе пра калгасы пра 75-е ўгодкі дня калектывізацыі, калі толькі за адзін гэты дзень у БССР было створана паўтары сотні так званых калектыўных гаспадарак. Кажу так званых, бо насамрэч гэта быў рашучы і безаглядны пералом хрыбта беларускай нацыі за адзін дзень і на ўсё наступнае жыццё на ўсё наступнае жыццё прынамсі і наша з вами жыццё таксама калгас стаў таўром беларуса ён ахапіў сабою не толькі вёску але і горад не толькі палеткі але і універсітэцкія катедры заняў сабою не толькі рукі але і розумы і душы усіх без выключэння у сутнасць калектывізацыі заключалася зусім не ў тым каб сабраць сход прагаласаваць ці паставіць подпісы сутнасць была ў іншым у гіганцкай паводле маштабаў імгненнай паводле тэрмінаў і беспрэцэдэнтнай у гісторыі селекцыі народу Усе да аднаго з ліку тых, хто мог сказаць не, хто працаваў на сваю ўласную сям'ю і хацеў нешта мець, нешта прымножыць словом хто жыў сваім розумам усе гэтыя былі арыштаваныя расстраляныя або высланыя ў сібірці на поўнач на некалькі пакаленняў калгас радыкальна змяніў аблічча беларускай нацыі і калі прыйшоў час і ўсе нашыя суседзі рашуча выйшлі з калгасу мы выбралі сабе прэзідэнта які б затрымаў гісторыю каб яшчэ хоць крыху падыхаць паветрам бестурботнага і безмаетнага калгаснага жыцця. Музыка зраблю тут караценькую гістарычную даведку. Першыя калгасы у БССР былі створаныя яшчэ ў 1919 годзе. Гэта ад пачатку былі не эканамічна, а палітычна матываваныя ўтварэнні, камуны, якія часцяком зараз жа і развальваліся. І тады у часы адноснага савецкага развальнення кіраўнікі беларусі ўзялі курс на хутарызацыю Пасля іх усіх на чале з аўтарам ідэі з метром прышчэпавым расстраляюць. Фермерства будзе абылганае на ўсе наступныя часы, а рассяленне на хутары назавуць практыкай шкоднай, якая прывядзе ледзьве не да галадамору сялянства. Аднак насамрэч усё выглядала роўна наадварот. На тое ёсць лічбы, статыстыка. Хутарызацыю згарнулі ў 1927. -м. На гэты момант 65% хутаран складалі сераднякі. Тады як у калгасах амаль 70% была галыдзьба. Пры гэтым валавая прадукцыя сельскай гаспадаркі больш чым на 12% перавышала славуты 1913 год. Беларусь упэўнена ішла фермерскім шляхам развіцця сельскай гаспадаркі. Здавалася б, навошта гэткі парадак мяняць. Але ў савецкія часы эканамічную мэтазгоднасць ніколі не ставілі на першае месца. Калі дзесьці ўтваралася дзіра, яе маглі залатаць коштам такіх чыннікаў, як чалавечы ресурс, крывёю і потам, не кажучы ўжо пра такія эфемерныя рэчы, як правы чалавека. Словам партыі захацелася індустрыялізацыі. А сродкі на гэта было вырашана ўзяць у вёскі сялянам хутаранцам давялі фіксаваныя заніжаныя кошты на прадукцыю. Сяляне, натуральна, супраціўляліся. Як на сённяшні лад патрабавалася тонкая схема кампрамісу інтарэсаў. Але прысланы на два гады з Масквы першы сакратар ЦК КПБ з дзіўным прозвішчам Гей атрымаў у крамлі санкцыю з фермерамі не міндальнічаць і абвясціў Беларусь зонай суцэльнай калектывізацыі. Галоўнымі фігурантамі калектывізацыі сталі не сяляне і нават не партыйныя начальнікі, а чэкісты. Праз чатыры гады яны давялі колькасць калгасаў да 70%. Вось калі ў ССР, асабліва ва ўкраіне пачаўся галадамор, які захапіў і наша палесе. Thank you. радыёвабода вострая брама. Юбілей калгаса 75 угодкі з дня, калі БСР стала зонай суцэльнай калектывізацыі. Такой зонай Беларусь застаецца і сёння, выбіраючы сабе адпаведнае начальства. Чаму? На гэтым я спыню свой кароткі гістарычны экскурс і прапаную вам паслухаць сюжэт пра ностальгію аб калгасным жыцці, адкуль яна ў нашых сучаснікаў. Прычыны гэтай ностальгіі шукаў зміцер бартосік. Гэтым летам мы з сям'ёю вырашылі жыць на вёсцы невялікая вёска канюцічы знаходзіцца блізу слуцкай шашы усяго ў 5 кіляметрах ад менскай кальцавой дарогі. Такая блізкасць да сталіцы няўхільна змяняе спрадвечны лад жыцця і сам выгляд. За апошнія гады знесеная ледзь не траціна старых хат а на іх месцы паўстаюць цагляныя трохпавярховыя віллы. У мясцовым калгасе працуюць людзі, горача закаханыя ў сельскую гаспадарку, бо інакш растлумачыць працу за грашы я не магу. Большасць жа жыхароў паводле працы даўно гараджане. Аднойчы я вырашыў зрабіць сабе кабінет з колішняй загрувашчанай усялякім хлудам кладоўкі. І вось сярод абломкаў старой мэблі ды пашкамутаных часам кілімаў я выцягнуў на свет Божы цэлы скарб. Своеасаблівае культурнае прывітанне ад папярэднікаў. Пасланнем ад продкаў была старая радыёла з адной адзінай кружэлкай. Называлася кружэлка задорныя частушкі. Я радаваўся знаходцы нібы рыбак, які выцягнуў з мора бутэльку з цыдулкай на незнаёмай мове. На маё захапленне, праз колькі хвілін награвання даўно астылых радыёлямпаў, мёртвае вока радыёлы ажыло зялёным колерам. І дыск скрануўся з месца. Спачатку цяжка, а пасля ўсё хутчэй набіраючы свае 78 абаротаў. Паступова радасць знаходкі змянялася здзіўленнем. Нехта ж некалі слухаў такое з задавальненнем па некалькі разоў, у рэдкія часы дасугу пасля сялянскай працы, на вяселлі, на новы год, Не стугіш па рассіі, якую гаспадары радыёлы, я ведаю дакладна, ніколі ў вочы не бачылі. тыя далёкія часы, каб набыць гэты дыск, трэба было паехаць у горад. У аддзеле культтавараў выбраць менавіта яго, заплатіць, каб пасля ўключаць і што? Адыходзіць душой. Зрэшты, ці не тут хаваецца сэнс гэтага дзіўнага паслання самай сярэдзіны два стагоддзя, каб мы хаця б на секунду уявілі сабе тую радасць, імя якой калгас. Yeah! жывучы гэтым летам у вёсцы, бачачы штодня калгасныя палеткі ды руіны калісьці недабудаванай фермы, вітаючыся са старажыламі, я абсалютна нічога не ведаю пра тое жыццё, якім яны жылі яшчэ зусім нядаўна, якое спрабуюць вярнуць на кожных выбарах. Што там было добрага ў тым невядомым мне калгасным свеце. З такім пытаннем я вырашыў прайсці па канюцічах. Піўная абыкнаменная забрыгалка Дубой дунай назвалі над каловым цветам пакрашаным была. Прадавалі піва на разліў бачкавое віно водку. Ну закуска какая была там. сыркі, печенне там конфеты не пуставала. Не не пуставала там асобна пасля работы вечарам прыязджаю з работы О, компания, компания за компанией сидят, у каждого своя компания. Раз пиво, значит, и водка. На разлив, на в долг давали. На черную книжку записывали, денег нету, знаешь, потом уже отсчитают. На молодежь, конечно, все убегало. Не давали же паспорта, то разными путями доставали документы. На коленках стояли, просили, чтобы паспорт. Без паспорта же на работу не возьмут. Похоже, никаких документов у людей же не было в то время. Какие документы? Yeah. денег же ни в колхозе не платили, только труда дни ставили эти палочки. Но ну, потом уже в конце года картошки привезут. А грошей не было. Три копейки платили на трудодень. То есть вот день ты работаешь, если тебе трудодень заработал, значит три копейки. Люди работали даром, считай. И никто не хныкал, ничего. Весело было. Песни ходили, пели. Начинаю жать рожь. Все это на лошадях, на поле со жнеяркой. яркой женщины там, которые снопы вяжут, еды с собой, горелка, песни, домой с песнями. А никто про деньги вообще не вспоминал. Теперь не весело в колхозе. Теперь идут как на каторгу на работу, чтобы только в деньги любой ценой. Теперь же вон как звери, что теперь бы съели друг друга. Тогда все свои, все в бедноте жили, богатых не было, дворцов не строили. Что было у кого какая хотенка, так и жили. пели постоянно. Вот когда синокос и идут ворот, всегда женщины нарядные все, всегда. Самое лучшее платье и только с песнями туда и назад. Ну, с него, когда кончается, обязательно отмечали. Верки плели, а потом замачивали это все. Неделю гуляли <laughs> э, с самогонкой. Того ж не моя раньше было и собирались, и клуб был, и молодежь, и играли, и кины привозили, на улице гуляли, и на лавочках сидели, и бабы пели, и за жниярками пели. Народ жил, можно сказать, что э, веселился, сам себе веселил. А теперь же они веселились, теперь же они потухли, эти люди. Хотя богатейшие стали, но они ж не знают, как они живут на этом свете цікава наколькі б мяне хапіла апыніся я сённяшні у тым іхным свеце з рабскую працай за три копейкі ў дзень з немагчымасцю здабыць пашпарт каб збегчы на волю с пастаянным страхам перад любым самым занюханым сельсаветаўскім начальнічкам з бясконцаю прыніжанасцю ў горадзе дзе на любое табою прамоўленае слово ты сустракаеш у лепшым выпадку пагардлівы позірк ці не звар'яцеў бы я сённяшні, хаця б на дзень пакаштаваўшы такога жыцця. Але чаму ва ўсіх маіх суразмоўцаў святлеюць твары, як толькі гаворка заходзіць пра тыя часы. Ну і ранша маладзёж, как то яна была более к рабоце прывыкна. Ішлі і слушалі і ўважалі радзіцелей, сцісняліся слова сказаць у папярок бацьку или мацеры. Вот і нас 10 дзяцей было ў гэтай хаце мы радзіліся 10 спалі на печы <laughs> і лаўкі такія кала печы бацька рабіў такія і ну нармальна і дружна жылі как-то і адзін аднаго адзежду данашывалі просто ж не было за што і купляць радзіцелям конечно у цеснаце гаварылі не ў абідзе не шакалада мы вочы не бачылі кускавы сахар был такі драбочкамі о это было большое багатство Фая! А цяперашні людзі гатовы цябе в одну секунду задушыць і, і даже фамілі не спрасіўшы. Людзі тады былі неяк адзін з аднаго заступаліся. Я цяпер што не тое. Дык такія танцы былі хорошыя, танцаваць адзін вальц, што значыць вальцы, кракавяк, падзіспант, да. польку особенно хорошо польку танцевали. И все умели. Все. Теперь, может, этих танцев и не умеют, и все. Это молодежь только веда, голые животы повыставляют и танцуют. Вот сейчас по телевизору так, такие новости не говорят, как раньше. Криминалы, что что-то такое. А раньше вот где кто-то что-то намолотил, где-то что-то сделали, что что-то все вверх и шло. Вот все нам говорили по этому самому, по радио. О, это интересно было радио послушать. Вечерком сесть, открыть окно и послушать радио. Это было интересно. Веселились хорошо, потому что у нас воинская часть была. В воинской части были хороший клуб, и в клуб ходили все. и женщины даже, и старики ходили глядеть кино. И бились, боже, тут что было, и солдаты бились с гражданскими в этом клубе. Ну, хорошо, было весело, было где гулять. И солились неплохо, не так, как теперь Бранка и ходит друн друн друн Если кто возьмет что-нибудь, жменьку в карман усыпьте добра какого-нибудь, судили. Как вот теперь, тут вот сидела я, и шла женщина оттуда, откуда-то далеко шла и плакала, что говорить. Муж там с какой-то схлестнулся с женщиной. И специально подставили, я якобы она взяла у карман жито там, типа пшеницы, и судили. Четыре года дали ей. Я из России. Вы... Я не белорусская. 42 года тому назад. В 62-м зимой приехала. Мы тогда не были притязательны ни к чему. Как мы жили, так и жили. Вот. Мы все пережили. А у нас ничего же не было. Сейчас одни тряпки людей замучили. Ну, бедно жили, бедно. Но не было притязаний никому. А сейчас капитал все одолел. Вот. А тогда было равноправие. А хорошее было что-то в этом? Хорошее, ничего не было хорошего. Но никто не добивался хорошего. Гэтая российская кабета одним сказом сдолила мне растлумачить той свет. Свет бедны, свет цяжкі, але разам з тым справядлівы. Бо не было прыцязаній. Усе людзі, у якіх я пытаўся пра калгаснае жыццё, тыя калгасы не стваралі. Яны ў іх нарадзіліся. Прычым нарадзіліся ў тыя часы, калі не засталося ніводнага незадаволенага калгасным светам. І мне ўсё больш зразумелая іхная туга па калгасе. Як зразумелая і збянтэжанасць перад сённяшнімі, сытнымі часінамі, калі незадаволеных стала так многа. Старая кружэлка зараз пыліцца ў шафе, радыёла выдала мне яшчэ адзін сюрпрыз. Я на ёй слухаю нашу радыастанцыю. Свабода на гэтым паўвекавым агрэгаце бярэцца не горш за радыё 1. І пэўна, брацца будзе яшчэ доўга. Радыё Свабода вострая брама. Юбілей калгаса. 75 годкі з дня, калі БССР стала зонай суцэльнай калектывізацыі. Такой зонай Беларусь застаецца і сёння, выбіраючы сабе адпаведнае начальства. Чаму? Зміцер Бартусік адшукаў прычыну ностальгіі па калгасе ў расійскім слове непрыцязательнасць. Ведаеце, што гэта такое? Слоўнік падае цэлы букет такіх знаёмых і такіх блізкіх для чыйгосьці сэрца беларускіх паняткаў. Непатрабавальнасць, непераборлівасць, сціпласць. Апошнія ў нас часцяком падаюць як нацыянальную рысу і прадмет нацыянальнага гонару. Хоць сціпласць як прадмет гонару згадзіцеся гучыць супярэчліва. Калі, вядома, не ўлічваць, што гаворка ідзе пра калгас, у якім на супярэчлівасцях збудаванае ўсё. Thank you. Савецкая калектывізацыя, якая пачалася ў Беларусі ў 1929 годзе і сапраўды зрабіла беларусаў шчаслівымі, хоць і капітальна ўрэзала іхную колькасць. Вы скажаце, як такое можа быць, ашчаслівілі адных, расстрэльваючы ды да вывозячы ў сібір іншых, суседзяў аднавяскоўцаў. Няўжо мы, якія засталіся такія ўжо пачвары, каб ашчасцівіцца іхнай трагедыяй думаю, не ўсё так проста. Па-першае, сталінская расстрэльная селекцыя хоць і дасягнула сваёй мэты паўвека таму скончылася. А ўсялякія ідэалогіі ды палітыкавыхаваўчыя працэдуры сродак у параўнанні з расстрэламі не настолькі моцны. І таму рана ці позна у рабоў нараджаюцца дзеці з інстынктам свабодай па-другое, мы хоць і марудна, але пачынаем разумець, што гэта такое калгаснае шчасце. Шчаслівым пачувацца тым прасцей, чым менш у цябе патрэбаў. Самая першая і цяжкая абуза чалавека гэта свой уласны розум. Калі ён ёсць, з'яўляецца другі клопат, свая уласная справа. А калі ёсць справа, дык узнікае і свая уласная маёмасць. Чалавек, абцяжараны гэтымі трыма ношамі, шчаслівым пачуваецца вельмі рэдка. Тады, калі ў галаву прыходзіць удалая думка, або калі дасягае поспеху, або калі глядзіць на ўласных дзяцей і ведае, што пакіне ім у спадчыну не толькі пакамечаную кніжку з палачкамі працадзён. Такі чалавек шчаслівы ўсяго некалькі разоў у жыцці калі ж у чалавека нічога няма і яму нічога не трэба дык ён і не абцяжараны ніякім клопатам ён шчаслівы ўвесь час кожную хвіліну памятаеце у вершы янкі купалы напісаным акурат да завяршэння працэсу калектывізацыі ў бсср я калгасніца маладая жыву весела а не дбаю гэта і ёсць апатэоз калгаснага шчасця Хоць любы больш-менш спраўны гаспадар, напэўна ж, не зразуме, з чаго тут весяліцца, калі ні пра што не дбаеш і прыгадае іншы твор, старую яшчэ да калгасную беларускую прымаўку. Хто дбае, той і мае. Thank you.